Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Ninaapa kwa siku ya kiyama. Wala uqsimu bin nafsi lawamah. Na ninaapa kwa nafsi inayojilaumu. Ayahsabu al insanu allan najma'a 'idhamah, anadhani mtu kuwa sisi hatutaikusanya mifupa yake. Bala qadirin ala an nusawwiya banana, kwani sisi tunaweza hata kuziweka sawa sawa ncha za vidole vyake. Bal yuridu al insanu liyafjura amamah lakini mtu anataka tu kuendelea na maasi kwa siku zilioko mbele yake yasalu ayyana yawmul qiyamah anauliza lini itakuwa hiyo siku ya kiyama fa idha bariqa albasar basi jicho litapodawaa wa khasafa al-qamar na mwezi utapopatwa wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar na likakusanywa jua na mwezi yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar siku hiyo mtu atasema yako wapi makimbilio kalla la wazar la hapana pa kukimbilia ila rabbika yawma idhinil mustaqar siku hiyo pa kutua ni kwa Mola wako mlezi tu yunabbaul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar siku hiyo ataambiwa aliyoyatanguliza na aliyoyaakhirisha balil insanu ala nafsihi basira bali mtu ni hoja juu ya nafsi yake walau alqa ma'adhira na ingawa atatoa chungu ya udhuru. La tuharik bihi lisanaka litajala bihi, usiutikisie huu wahi ulimi wako kwa kuufanyia haraka. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, hakika ni juu yetu kukusanya na kusomesha. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, tunaposoma basi nawe fuatiliza kusoma kwake. Thumma inna alaina bayana kisha ni juu yetu kubainisha kalla bal tuhibbuna alajila hasha bali nyinyi mnapenda maisha duniani watadharuna alakhirah na mnaacha maisha ya akhirah wujuhun yawmaidhin nadhiratun ila rabbiha nadhira, zipo nyuso siku hiyo zitaong'ara, zinamwangalia Mola wao mlezi. Wa wujuhun yawmaidhin basira, na zipo nyuso siku hiyo zitakaokunjana. Tadhunnu an yuf'ala biha faqira, zitajua ya kuwa zitafikiwa na livunjalo uti wa mgongo. Kalla idha balagati taraqi la hasha itakapofikia kwenye mafupa ya koo qila man raq na pakasemwa nani wa kumganga wa dhanna annahu alfiraq, na mwenyewe akajua kwa hakika kuwa huko ndiko kufariki. Waltaffati saqu bisaqi ila rabbika yawma idhin almasaq, na utapoambatishwa muundi kwa muundi, siku hiyo ndiyo kuchungwa kupelekwa kwa Mola wako mlezi. Allahu akbar, Allahu akbar. La Suratul Qiyama imeteremka maka. Sura hii tukufu inasimulia habari za kufufuliwa watu na kuhisabiwa na habari za kiyama na vitisho vyake. Kisha inampa moyo Mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa Qur'an inakusanywa yote katika kifua chake na sura ikageuka kuwakemea hao wanaopenda yapitayo njia ya duniani wakaacha ya akhira na ikalinganisha baina ya nyuso za waumini zenye kung'aa na nyuso za makafiri zilizokunjana na imezungumzia pia hali ya mtu aliye mguu mmoja uko kaburini na alionayo ya upungufu katika yaliyokuwa yakimlazimu hata akawa kama kwamba nadhani kuwa hatahesabiwa yeye na mwishoye sura imehitimisha kwa dalili zinazopelekea lazima tuamini kuwa kufufuliwa kupo Ninaapa na natilia mkazo kiapo hichi kwa siku ya kiyama na hiyo ni kweli iliyothibiti na ninaapa na natilia mkazo kiapo hichi kwa nafsi na mlaumu mtu kwa dhambi zake na upungufu wake ya kwamba bila shaka yoyote mtafufuliwa baada ya kukusanywa mafupa yenu yaliyotawanyika. Hivyo mtu anadhani baada ya kuwa sisi tulimuumba naye hakuwa kitu chochote tutakujashindwa kukusanya mafupa yake yaliyooza na yakatapanyika? Hasha, sisi tuna uweza wa kuviweka sawa hata vifupa vya vidole vyake vilivyovurugika. Wachilia mbali mafupa yake makubwa makubwa ya mwili wake. Hivyo mtu anakanya kufufuliwa, anataka abakie katika waasi wake katika siku zote zilizombakilia katika umri wake uliosalia. Anauliza kwa kuona haiwezi kutokea saa ya kiyama. Lini itakuwa hiyo siku ya kiyama? Jicho litapota hayari kwa kufadhaika na kushtuka, na mwangaza wa mwezi ukapotea, na jua likakusanyika na mwezi kuchomoza magharibi. Mtu hapo atasema, yako wapi makimbilio kuikimbia hii adhabu? Wachi ewe mtu kutafuta makimbilio Leo huna pakukimbilia wewe, ila kwa Mola wako mlezi peke yake ndipo penye patulivu ya waja peponi au motoni. Siku hiyo mtu ataambiwa vitendo vyake alivyovitanguliza na alivyoviakhirisha. Bali mtu yeye mwenyewe ni hoja iliyo wazi juu ya nafsi yake inayomkazania kwa anayoyatenda na anayoyacha. Na ijapokuwa atajitolea chungu nzima ya udhuru na kazieneza, hawezi kabisa kuepukana na hoja hizo. Usiuharikishe ulimi wako kwa kuisoma Qurani na kujaribu kuihifadhi kwa haraka pale unapoteremshiwa kwa wahi. Hakika ni juu yetu sisi kuikusanya hiyo katika kifua chako na kuithibitisha katika ulimi wako. Akikusomea mjumbe wetu Jibrili, basi nawe fuatilize kama unavyoisikia kisha baada ya hayo ni juu yetu kuibainisha ikiingia tatizo lolote juu yako. Wacheni kukanya kufufuliwa. Na hilo ni jambo la kweli. Lakini nyinyi mnaipenda dunia na starehe zake na mnaiacha akhera na neema zake. Siku hiyo zitakuwapo nyuso nzuri zenye kumwangalia Mola wao mlezi bila ya kusema kwa sifa gani, wajihi gani au masafa gani. Baadhi ya madhehebu za Kiislamu kama Ibadhi na Shia wanasema Mwenyezi Mungu haonekani kwa vyovyote vile. Wanasema kuangalia na kutazama si lazima kuambatana na kuona. Yaani unaweza kutazama lakini usione. Na nyuso nyingine zitakuwapo zimenuna, zimekunjana mno, zinangojea zitendewe jambo ambalo kwa kitisho chake linavunja uti wa mgongo mna nini na kuipenda dunia ambayo mnaifariki roho inapofika katika mafupa ya kooni. Na waliohudhuria wakasema, yupo wa kumganga huyu kwa haya aliyonayo. Akayatinisha yule aliyomfikia mauti kama ilomshukia ni kuiacha dunia inayopendwa na imekwisha mfika shida yake kikomo cha mwisho. Na mundi wa mguu umekwisha ambatana na wapili wakati wa kutoka roho. Kwa mula wako mlezi tu siku hiyo ndiyo machungio ya waja, ama peponi au motoni.